Latanoita amak etxe bizitza gehiago izanen dira doni garazin, horietarik oita ama etxe bizitza sozialak izanen dira. Hauza arabera, etxe bizitzen proposatzea garrantzitsua da doni bane garaziren auge egiteko etxe bizitzen problematikari eta egitajak ere zerbitzuetatik urbilarazteko gizan. Loja entxospe doni bane garaziko hauza Nik pentsatzen dut untsa dela doniane gara zirentzat etxe bizitzen proposatzia. Zenta baitakigu badela behar haundi euh, bat. Gazteak, famili berriak edota adinetako pertsunak behar bada etxe haundietan bizidirenak nahi ditugulako gara zin dizten zerbitzuetatik euh, hurbil. Pentsatzen dut garantzitsua dela horren proposatzia. Gero ikusiko nola euh, iraganen den, baina guretzat importantea da etxe bizitzen gaian aktor zure izaitia. Oposiziokoek ez dute begi honez ikusten hainbeste etxe bizitzen eraikitziat kondutan hartu gabe jadanik utxak diren eraikinak. Matin etxe behi, doni bane erneko kidea. Ez dugu erantzuna biltzen alko bakarrik proiektu horren bidez. Badira etxe bizitza utxak, badira proiektuak nun justuki kompentsiazioaren bidez urte, urte guzian baliatiak ez diren etxe bizitzak baliatzen algin ituzken, eh, bai eskuragarri usteko biztan leheri, bai eta proiektu sozialak ere maiteko. Eta hori ez da lehentasunetan eta damugarri zaut. Bestalde gehitzen du, hiru proiektuetatik bat pribatua izaitea ez dela normala. Gauza da, eh, beti eh, promotore pribatu bat egiten dela eta bere eraikuntza operazione bat eginen duela. Eta badakigu, zoin diren lujen presioak eta eraikuntzaren presioak eta promotore horien eh, lehentasuna ez dela hortan ordean. Sozialak izanen dira, ala espero dugu, baina gero galdera da ze presiotan. Ala ere proiektu horiek ez biharko izanen, 2008a bostean Euskal Irigune elkargoko biltzaharen onakpena ukan ondotik, hasiko baitira obrak.